Sahabat pendengar, segera kita akan mengikuti pengajian bersama Andri Guruta, Profesor Dr. Haji Muhammad Rafi Yunus Maratan MA. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Sini teman yang kering menegdi Tersyukur meraja Rizena Bangala Ta'ala Nasabah, nabrik teman si edisi-edisi yang ajak-ajak pang atau pedangka ilalana iewe eh, pengajata pengajian siang. Umari pengalah ta'ala nasi matana sebuloyangan ulkudu tepeta naudin nari lelongan pamasena na ah, reki kuri tu upa rilino antang ngalabam mati ni akhirat insyaallah ta'ala. Sini itu meringkai malebih ipaterui abacata ah, ritujunna asyulung pulung amadicengi Sebawa panat perpetau Angka sidi adisa Napasu Anda guru tabu ya'la Anrangnya al-hakim Bubule di sahabat Malabi Abu Hurairah Ridullahu anu Kuala makre Kuala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum Walakin liyasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul huluki Maka disuruh na pengalat Allah tanah seri pamasian ni asalam akang. Wajib buku iku menang itu yang mana na umakku. La tasaunan na sebi amualikum. De itu mulai betana eh berpuas i. De itu mulai pasuk kini nawai rupa tahu padamu rupa tahu nasabak waram-waram mumi bawang. De mulai betang enang eh pasawi ini nawanna pada murubatau nasabat tulim wirinna mi waram barang walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul huluki makri nabi ta mamuari napasok kini na napa nasok kini nawa padamu rupa tauriko nasaba acak karena rupamu Andrenge di cingampemu. Aga katana yewe e. Eh, Pengajana suruna pengalah ta'ala. <clears throat> Makedai. Eh, si kira-kira betangin nangai pahangana. Yero idi rupa tawe. Eh. Namu mega waram paratta. Namu sogi ki. Eh makutura namu betangin nangai matanri pangkak ta'ala namo mata sadarata detun rulle pasukin nawamanang padat tarupa tau magi na sebab di jaji narku mega waram parata eh maka diki <clears throat> de tamelo mak biringi yero waram parata maka diki Wadi jaji narik kumatan ri bangka ta mabangka ki de tamelo mewe betang nang es eh, bulung pulung yero eh itu biasa itu sama eh. Di jaji Nareko eh, Bertangenang eh, eh, Matanri eh, Darata eh, Dia itu melo bertangenang eh, Si ulung puluh si bawa Yero itu sama eh. Itu biasa Yero dia agak bertangenang eh, eh, Ya sang maka dia agak eh, Turunan dia agak betirin Maka si agak betirin Ah, aku manir Jadi ya, நமோ மேகவரம் பார்த்த நமோ மதாந்திரி பங்கத்த நமோ மதாசராத்தா தித்தோ தூ நிருல்லிபா ஏ பசுக்கி நின்னவமானம் வடத்தரு பதவ் மக்கடின வித்தா ஆகமி வட்டி பசுக்கி நின்னாவை படம் ஒரு பதவ் இனரோ நக்கரின வித்தா தன்ன போடு லியா சாஹும் மிங்கும் தன்ன போடு சொக்கி நின்னாவா lauri ku menang iro padamur patau bastul wajihi acak karena rupamu husnul huluki andrenge albirna ampe ampemu akestingenna ampe ampemu akestingenna asi bolong pulung emu si bawa padamu rupa tau ainer don rupa na senabi temamuare na yer don rupa narikku mu pegau kangi padamu rupa tau mamuari yen tuna sebari nasi mata e betana nang e e puas pada muru petelori ko e betana wedding madia je ngasi ulung pulung emu si pada muru petau e mu pasok kini nawa ni pada muru petau nasamba namu ka pak deni berit tau wedwi nareko terima cakai rupa tamu lewi pada terupa tau namu kapang dia bertanggung eh nak tulis dulu mana sih dia tahu narik ke makasih yang pempe ta makasih buat dia mewe mak bicara makasih buat dia mewe bertanggung eh bergaul ah tentu dia tu nak kerahwa bagaimana je dia nak kena tulung eh ah bagaimana dia nak kena beringa waran peranai dia tu nak pakur ya kia narik ke terima cakai rupata si runtuk pada terlalu tahu nari kutuli makasing yampe ampeta lau di padat terpatau den yang kini begokang padat terpatau anu tenabunin nawai ah tentu sokinin nawani padat terpatau lau ridi nari kusokin nawani padat terpatau lau ridi memuare nasokinin nawatona pengalat taala lau ridi nasabari ni nawding nawiriki kuritu Mama Sena, Andrangnya, Putiruan, nah. Jadi Yenaro pengala ta'ala Narit ko Ipasok kini naway Pada terpato Rilino InsyaAllah mati riayra Napasok kini naway Toki pengala ta'ala Betul na Aga yaro ibu ni nawa Aga ibu ni nawa Sini masalah malabi Sini teman yang kena Eh tentu dek aga ibu ni nawa Di iye Ilana iye we elino Sangadina Riona mi pengala ta'ala belo ki lelong iriu na pengalatalan rengi pamasena memuari na patama ki irilen na suruga pamasena nariko i pasok kini na wei padat taru patau ilebo na yewe elino Insya Allah mati ya Sri Menteri. Na pasok kini na matoki pengalata Allah. Dena makedi pengalata Allah. Dena pada idik. Na yakia. Ya? Aja tamasya si babua. Nariko kodin ang kata pasok kini nama pada terupa tahu rilino aja tu masih sebuah mana kuriai ramadu deto na pasok kini nama ki pengalat taala dia na pasi runtuh kaki agero iporongan rongan apa pun ni eh pasenna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauridi memari mancaji kuritu cambuk lauridi serikom mengi tulima kesingi ya rutan rubatta Aku siruntuk di pada terpatau ibir selangi siapa mendesak. Kau perlu maknya maknya mak ki. <clears throat> Siapa ki ada yo lo aga tu kali batam disip disip muki gatu. Eh apa tu masalah? Betang enang apa kan? Dicengam pemana ya ro? Uh, ah, betana acak karun rupa mana ngasana ya ro? Nada kemapa kuki ro si bawa pada tak terlang. Kemudian komposisinya desa. Bopole, lepas suan tegurta Abu Dawudah, popole motori eh, sahabat melebihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Makkah dei qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah dei suruna pengalah taala tanasri pamasin ya selamakan al mukminu miratu akhihi al mukmini nayero sid dia salang naya sid dia tu mata pe camin itu padanna tu mata pe lengeng Aga kata ni ye. <clears throat> Jadi yero nasa nabita. Yero di, dia tahu mencaji ki jaming daripada buran eta. Ha. Nah, nareko eh siruntu ki ah, ha, tentu nareko mencaji jaming ki daripada buran eta. Tentu nai ta ale nak koro makremaga eh, kak je eh masara kak ga eh mario kak ga. Nareko masara kak Ah eh, kira-kira wedding nabi go idi acam inge. Ah tentu. Eh idi nareko. Irisengi ale eh, tema kerana acam inge kesi eh. Padaku selang padaku tema tepe. Eh. Tentu nareko masarai. Hibur-hibur i. Eh. Atinna betan nang ipo keriuru atinna. Nareko pale betang nang Mario. Ibalingi Mario. Nareko pale betana angka masalahna. Isap ibalingi saparngi eh betang nang eh eh, eh jalan keluar ibeling isapar ngikur tu eh, solusi boleh koro pam eh, persoalan nulu ye nare kumuloi wi go ma mawatang ai dibantu maka de eh agak ding ubuga no ding meringan ringan tu betang nang itu wita nama pakuniro sengene bitta maka de miratu akhi hilmu mini mancaji wi kuritu e eh, camming ri eh, pada buranena pada nasalang <clears throat> jadi nareko engke iri daripada ta selang si di acacang eh pengajari nareko engka anu nepuguk madeceng eh si tinaje tu betang nang eh ribu jipoji si tinaje tu gembirakan si tinaje tu betang nang eh di pekeraja atina nasabarin ni nawadding insyaallah eh nah so nyawana padatar patolo ridi mancaji ni kena na cami madece asini tu meringkang lebih mapakunia wala si perengarang lo di pada ulama lebih tamana mamuar na baraka ibu ngala taala wabillahi taufiq wasada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh